Putain, ou putain, le beau métier. Ou putain, être putain, quelle destinée. Ou putain, donner aux hommes, aux hommes ce que l'on a mieux. C'est tout le système du bon Dieu. Joignant l'utile à l'agréable, au putain, et le soulage le contribuable. Semant l'amour chez son prochain seule mission, c'est avant tout de faire du bien. Il faut se donner, tout est là comme dit Monsieur Curé. Curé, putain, le bon métier, oh putain, lui aussi se donne en entier, oh putain, offrant son toit, son toit, ouvrant son lit, même à des filles peu repenties. Il tend les bras putain, vend son hôtel, ou pour attirer la clientèle. Calice, burette et accessoires, il utilise tous les trucs de son répertoire pour chauffer le chrétien. Il faut bien être un peu cabotin ou baladin, baladin ou putain, le bon métier ou putain, moitié putain, moitié qu'il fait trottoir. Et son calice, c'est sa guitare. Avec son œil au oh putain, il fait la quête au oh putain pour convertir toutes les minettes. Quand on l'acclame, c'est Dieu le Père. Quand il se ramasse, c'est plutôt le Fils au calvaire. Il reste hébété comme une pute qui n'a pas dérouillé putain de métier.